นามยังธรรมานุสตินยังธรรมาพิทุติงกโรมาเสโยโสสวากาโตภะคะวตาธรรมโม ราธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว เิบิพึงเห็นได้ด้วยตนเอง การิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เลหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าร้านโยงมาดูเถิด โอปานะยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอาจะตังเวทิตาโพวิญญูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดามาหังธรรมังอภิปูชยามิอาพระเจ้าบูชาอย่างยิ่ง แต่พอพระทำนาน อามหังธรรมังศีลสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระพระธรรมนันด้วยเสียงกราว